Nakon kratka pauza, ponovo mi je vo emisija drugi deo su našeg gosta. Svega poštovani slušalci, očekujeme od vas pomoć nam kao voditelj emisije, pitana za našeg gosta i zati je ova naša drugi deo emisija. A mi će počneme da se družime, kao što smo se družile i vo prošle emisije. Sve za početak e, će zamolime našeg gosta da postoji jedno pitanje koje će važi za sve naše slušalci, da bi sme čuli odgovor od slušalci i nagradile su nekoja knjiga kao što svega se nagradujete. Uvaženi Efendija, u drugi deo znaš da počiname. Da li ste spremili nekoje pitanje za naši slušalci? Da, inša Allahu ta'ala. Postavit ćemo pitanje koje je u jednu ruku i vezano za temu o kojoj smo govorili jer se tiče jednog događaja sudnjeg dana. E, prošlo pitanje se prošlo pitanje je bilo vezano za osobu, to je poslanika koji će biti prvi odjeven na sudnjem danu, dakle e, Abdurrahman, ako se ne varam nam je odgovorio na ovo pitanje, a dakle e, večerašnje pitanje glasi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavještava nakon proživljenja, nakon dakle što što melek smrti puhne u rog, pa svi ljudi pomru. Pa zatim nakon toga kada po drugi put puhne u rog, svi će ljudi biti proživljeni. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da će on biti prvi proživljen od ljudi, ali da kada bude proživljen, tada će već vidjeti jednog poslanika, dakle prije sebe. Pa kaže poslanik, ne znam da li je dakle on bio među onima koji su dakle pomrli kada je melek puhnuo u rog ili je pak nagrađen zbog nečeg drugog pa zbog toga nije potpao dakle da ne bi otvorili zatim <laughs> dalje govorili da ne bi otkrili ko je dakle ko je taj čovjek ili ko je taj poslanik kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio kako se kojeg će poslanik sallallahu alejhi vidjeti kako se drži za stub arša nakon proživljenja koji je to poslanik Ako smo čuli pitanje poštene slušalci, da me podsjetim na naše broj telefona i najvjerovatno neko ih je zabrajev koje se dostupne i priključene za javnost za pitanje našemu gostu. 044-719-137 kao i 049-365-484. Možete dajete odgovor i postavite pitanja našemu gostu o ova naša i vaša emisija, drugi deo koja se družime. Uvaženi Fendijan je pristignuo jedno pitanje, najvjerovatno naš slušalc eh, vo unazad godina vreme, ako se ne varam vo april prošla godina, ni bile ove teme i družene, ali da go uvažime, veli nakon smrti, posle 52 dana, se pravi večera za osoba koja preselila se smatra kao da se ture koske od ta osoba. Da li možete da dajete odgovor e, na ove pitanje našemu slušalcu? A ako se dobro sećam, je znači godina vreme već evo od ova emisija koja bila. Nakon koliko spomena on, nakon koliko dana? 52 dana. Nakon 52 dana. Dobro, i da, da ima uh, e, razlika od mesta do mesta. negde vi kad 50 dana, bo prva emisija, 40, bo prva emisija, koliko ja što pamtim, e, ni bilo na 40 dana a svega na 52, možda zavisiš veliši od mjesta razlike pravite. Pa daj ti, daj ti verski odgovor, bez obzira da je ono koliko možda ovo razne urne se vo sela. <laughs> Hajren, bismillah, vo salatu, vo salamu, ala rasulila. E, prije svega, e, čudna je stvar kod nas po pitanju toga šta mi sve obiležavamo. U redu je da čovjek obileži neku stvar, koja se desi od radosnih stvari. Čovjek obileži rađanje svoga djeteta. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je to obiležavao klanjem, dakle, uh, akike i tako dalje, brijanjem kose djetetu i tako dalje. Obiležava Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Znači obiležiti nešto što je lijepo, nešto što je radosno i tako dalje, u temu temu nema nikakve prepreke. Ali obiležiti dan za koji se tvrk da se u njemu raspadaju kosti određenog čovjeka, to nema dakle nikakve, nema, nema nikakvog smisla. U čemu, kakav je dakle smisao u tome da čovjek obiležava, ako bi pretpostavili da zaista u, nakon 52, 52 dana, 50 <coughs> ili 40 dana i tako dalje, ako bi pretpostavili da se zaista tada raspadaju kosti čovjeku, kakva je dakle svrha obiležavanja ovog dana? u kojem se čovjeku raspadaju njegove, njegove kosti. U čemu? da, da, da kada bi znali gajb pa da spoznamo da je taj čovjek ostanovnika dženneta pa hajde da se to radujemo pa da obilježavamo i tako dalje pa hajde da i nekako dakle, da to shvatimo ali dakle ne znamo čovjek na čemu je ne znamo njegovo stanje ne znamo kako je završio kod gospodara subhanahu wa ta'ala mislite a, da kažete on možda je opatna mi je se radujeme vam da, ovdje. da, Da, znači nemamo apsolutno nikakvog razloga na osnovu čega bi obilježavali datum u kojem ako je tačno istina da se iako nemamo ništa u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada se raspadaju kosti Ajde, možda sa medicinske strane može nešto pa- medicina da o tome kaže, ali sa strane sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme nemamo vjerodo, ništa vjerodostojno e, da govori o, o ovoj temi. Stoga želim da kažem da nema nikakve nikakvog smisla i nikakva svrha obilježavanja raspadanja određeni određenih kostiju. Ali ovaj problem je problem koji je uvodiko prisutan na našim prostorima, a to je dakle raznorazna sujevjerja i razno razne novotarije dakle običaji, prakse, adeti i tako dalje, koji se kose sa praksom poslanika sallallahu alaihi selleme. Gdje to imamo da je poslanik sallallahu alaihi selleme u svom sunnetu obiležavao raspadanje kosti, iako je dakle čak što više dosta djece poslanika sallallahu alaihi selleme preselilo za vrijeme njegova života. Sva tri njegova sina su preselila dok je bio sallallahu alaihi selleme živ. Sve njegove kćerke su također preselile dok je bio živ, osim jedne kćerke Fatime radijallahu anha. I nigdje nemamo ni jednu predaju da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obilježavao raspadanje njihovi kostiju i tako dalje. Niti smo vidjeli da je Fatima radijallahu anha obilježavala raspadanje kostiju. Dakle, e, svoga oca ili nekoga sahaba i tako dalje. Zatim s druge strane, Imamo da ljudi koji se Allah imamo ljudi koji Allah subhanahu wa taala sačuva pa se njihove kosti ne raspadnu poput dakle kosti vjerovjesnika određenih ljudi šehida koje Allah subhanahu wa taala sačuva i tako dalje i tako dalje. Tako dakle da mi ne znamo kada zaista može nastupiti i kome će nastupiti raspadanje tih kostiju kada u kom danu tako da je to obilježavanje neispravno i potpada pod novotarije koje su prisutne na našim prostorima, a na koje smo dosta često a, ukazivali, jer se moramo polako, polako čistiti ovih novotarija koje su prisutne kod nas. A rekao u prvu ruku na efendijama, na imamima je najveća obaveza, jer moraju ljudima ukazivati na neispravnost ovih stvari, a ne saučestvovati sa ljudima u ovim stvarima. Jer samim tim što oni saučestvuju i to rade, na taj način daju legitimitet ljudima Tako da ljudi doživljavaju te stvari kao kao ispravne. Obavaze ukazivati na neispravnost ovih stvari, jer kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi ka vatri. I ovome se ogleda dakle, opasnost, opasnost novotarije. Dor sme kjoja pitane, da posle mi je jedno pitane, da čuje me nešto. Ako sme čuli odgovor eh, za našeg slušalca koji postaje pitane, ja bi nešto vaprašao uvažene Fendija, dobro ne pratite. Nakon sedom dena ili se praktikuje nedela, dve, tri bez ozira, kad će presjeli neka osoba, nakon toga se deli nešto, ajde da rečem je, za vreme džuma, pred džamija i ovo ono. Da li je tija dobra stvar ili kako, kako možete da komentarišete na ovaj? udjelivanje sada... Za nas e, što saka me karkaturi ili da pije nešto, ti je dobro, ali kako je sa verske strane, znači da me shvatiš, što sam e, da prašam. Osoba preseliva i dava za svojeg roditelja, brata, sina i tako dalje. Da, znači nema nikakve prepreke da se udjeli sadaka za umrlog. S tim što ne treba da se ograničava neko, neki dan znači prvi, sedmi, deset i tako dalje. Ne, znači kad čovjek želi... bez obzira, bilo. za vreme džuma, znači se smatra tu je da je više narod, tu je da počne počaste više narod. Tamam, ako je, znači tu je cilj, ne u smislu određuje, ali eto zato što je više tu ljudi, pa više, dakle, da počasti, onda nema nikakve prepreke. Ali, dakle, da posebno određuje određen dan, da smatra da je u tom danu nešto bolje, poželjnije i tako dalje, onda to nema osnove. A dakle ako je džuma zato što ima više naroda, pa zeli dakle samim tim i veću nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onda inša Allahu ta'ala u tome nema, nema prepreke. Ali kada je u pitanju udjelivanja sadake, a kada je u pitanju obilježavanja ovih drugih stvari koje su prisutne na našim prostorima, onda nema sumnje na ispravnost takvih stvari i onoga što se radi od mevluda, četresnice kako ih nazivaju i tako dalje. Sve su to stvari koje su neispravne vidite. Halo, selam aleikum, izvolite, radio obamo za veza. Ne izgubili veza, nastavno me družene. A, poštene slušalci, odgovor koji došao za postajeno pitanje za naše slušalci, na SMS poruka, lepo bi bilo na poziv i za tačan odgovor da li ili ne naš gost će kaže koji ga postavi a ja bih zamolav još jednom da postavi da ponovi nagradno pitanje za slušalci koji je Da, evo zanimljivo, znači da ja sam dobi poruka uz odgovora sa strane, znači neko je naš slušalac javlja iz e, broje iz ovaj Austrija, odgovorim na ovaj, na, <laughs> na pitanje, znači mi se čekamo da se neko javi, je tako? Pa dobro, javni broj je da. naš, a ne vaš, <laughs> ili da, ako traži od vas pomoć, pa nemate vremeni poruke da mu pratite, <laughs> E, ponovit ću još ono jedno pitanje. Znači, postoje odgovor. A pitanje kad se Allaho poslanik sallallahu alaihi vseleme kaže da, da će biti prvi proživljen od stvorenja, ali kaže kada bude proživljen, tada će vidjeti jednog poslanika kako se drži za stub arša. Tada će poslanik sallallahu alaihi vseleme dakle, vidjeti jednog poslanika kako se drži za stub arša. Pa je dakle pitanje koji je to koji je to poslanik? To je dakle pitanje. A mi smo dakle otpočeli sa prethodnim pitanjem, pa nastavljamo i kažemo ono što se dešava kod nas od dakle obilježavanja nakon smrti čovjeka uh, od mevluda ili kako ih nazivaju četeresnica i tome sličnim stvarima ovo nema osnove u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, na nama je, draga braćo, da izgradimo Eh, odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kako i na koji način volimo poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Na taj način što slijedimo praksu sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada se dakle određeni ljudi biti svjesni da ove stvari koje radem ako je nije praktikovao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da oni ovim stvarima kao da žele reći da su bolji od poslanika sallallahu alejhi ve selleme jer su eto pretekli poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashabe u djelima koje oni nisu radili zar je moguće da poslanik sallallahu alejhi ve selleme ashabi radijallahu anhum i tako dalje najbolji ljudi nisu praktikovali mevluda da zatim nakon toga mi u kasnijim generacijama praktikujemo od vjere nešto što nisu praktikovali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve wasallam niti ashabi. Ono što oni nisu praktikovali od vjere u tome nije bilo hajra. Jer da je u tome bilo hajra, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bi nas pretekao u tome. Stoga nemojmo ove stvari izlagati našem razumu, pa kako određeni ljudi govore, pa šta je loše u tome, šta je tu loše, šta je to problematično i tako dalje. Problematično i loše je zato što ga nije radio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Jer da je u njemu bilo dobra, poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi ga prvi uradio. Ti Na taj način optužujemo našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme da nije dostavio vjeru. Jer evo zaboravio da je poslanik sallallahu alaihi wasallam da nam kaže kako je dobro da praktikujemo mevlud. A mi smo zatim nakon toga, nakon nekoliko stoljeća nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam eto otkrili kako je dobro da se praktikuje, da se praktikuje mevlud. Zatim nakon toga četresnice i ove ostale stvari da ne govorimo o tome da je ovaj postupak uzet dakle od nevjernika, da je preuzet od kršćana i onaj ko pogleda ove dakle adete, nakon što određena osoba umre, adete koji se praktikuju kod nas, kada vidi isto tako i pogleda kršćane, vidjet će dakle poklapanje u velikom broju stvari između kršćana i oni koji se za sebe kažu da su muslimani da slide a, poslanika sallallahu alaihi wasallam, a situacija nije takva. Vidjet će dakle veliki broj stvari u kojima se poklapaju sa poklapaju sa kršćanima. Zato ovu stvar često dok napomenjemo i nije na odme da je često ponavljamo, a to je da u našim dušama trebamo izgraditi pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i slijedjenja njega sallallahu alejhi ve selleme. Moram evo ova naša emisija da malo razberemo i naše slušalci, nekoj se srami da mu se ne čuje glas, nekoj eh, možda i ne su sve iste ruđe koje bi sakali da postavljate pitane za odgovor, morate poštene slušalci, a za vaše pitanje možete na nas Skype i Facebook cash show pristignalo i jedno pitanje svega uvažena Efendija, veli naš slušalc, prvo selam je nas ovdje u studiju i naši slušalci, veli kako je gledane, da li je haram osoba koja će, da li je halal ili haram osoba koja će odbije blud radi strah, ne radi Allaha. Znači, osoba odbija blud, da od nekoj strah, da. ne radi Allaha, što možete da kažete za ova pitanja našom slušacu? Znači, osoba koja ostavi određeni grijeh i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je dakle ta, to je dijelo za koje će biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ako ostavljanje grijeha, ne bude radi Allaha dželle vale, već ga ostavi e, radi straha od ljudi, radi dakle stida od ljudi i tako dalje, onda neće dakle ne samo da neće biti nagrađen zbog toga, već mu se piše, već mu se piše kazna već mu se piše kazna. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kada govori o ovoj prvoj stvari, a to je da kada osoba naumi da uradi kakvo loše dijelo, pa ga potom ostavi Allaha dželle ala radi, Allah mu to upiše kao loše, Allah mu to upiše kao kao dakle dobro dijelo. Allah ga zato nagrađuje. Ali ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam uslovljava da ostavljanje tog dijela bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A onaj ko naumi da uradi grije, pa ga zatim nakon toga ostavi zbog ljudi, zbog stida od njih, zbog straha od njih i tako dalje, takav neće biti pošteđen grijeha, već će mu se upisati taj grije. Onda kada čovjek nastoji, želi da uradi kakav grije, pa ga ostavi zato što ga nije mogao uraditi zbog određenog sebeva, ne radi Allaha dželle vala straha od Allaha, već radi nečeg drugog, taj grije mu se, mu se piše. Poput primjera radi onoga koje naumio pretpostavka, pretpostavka da pije alkohol, te otišao do mjesta gdje se toči alkohol i zatim nakon toga našao zatvoreno, te dakle nije bio u stanju da pije. Dakle, takvome se ni u kojoj situaciji ne piše dakle, dobro djelo, već mu se piše grije, jer je htio uraditi loše djelo, ali ga nije nakon toga bio u stanju učiniti zbog dunjalučkih sebeva, zbog dunjalučkih razloga. Dakle, rezime ove stvari jeste da osoba biva nagrađena ukoliko naumi da uradi grije pa ga ostavi iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ako ga ostavi radi nečeg drugog, ne samo da mu se ne piše dobro djelo, već naprotiv, piše mu se loše djelo zbog toga što je naumio da uradi grije i uzeo dakle sebeve, ali ga zatim nakon toga nešto spriječilo u činjenju tog grijeha. Pa slušalci, malo pratet e, i tebe vo izlagane, to jest e, na jezik e, koji izborite vi ovdje ka zajedno sa nas, a ja še go prevedem malo bolje i će skratim zato što pregolema, pregolemo je pitane su natpisa čemu zemlje sršku i svakav slušalac da praša. Da li je dozvoljeno matretirane životina kao što se radi vo naše sela borba kučića, znači davene kučića našečki rečeno? I životinje imaju hak kod ljudi, pravo dakle kod ljudi. I pravo životinja je veliko kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Do te mjere da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame obavijestio o osobi koja će ući u džahennem sebebom mačke. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je obavijestio o ženi koja će u džehennem, koja je ušla u džehennem sebebu mačke, na taj način što je, dakle, zatvorila, nije, dakle, dala da se, da nije nahranila, niti je pak omogućila da se ona sama hranika je te kao takva, dakle, krepala i e, umrla. umrla pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao o toj ženi da je u vatri. S druge strane, vidimo da je lijep odnos prema hajvanima u određenim slučajevima sebeb da čovjek stekne nagradu i džennet kod gospodara dželjavala. Pa nas je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio o prostitutki iz Benu Israila koja je jedne prilike prošla pored bunara i pored njega zatekla psa žednog, psa koji nije bio u stanju da se napoji sa bunara. Te se sažalila ova prostitutka životinji, te je skinula svoju cipelu, zatim nakon toga napunila je vodom, te zatim nakon toga napojila psa. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zahvalio na ovom njenom postupku i oprostio ovaj njen grijeh. Dakle, pored toga što je grije zinaluka veliki kod Allaha Jelle Vala, ali pogledajmo kako je Allah Subhanahu wa ta'ala oprostio grije, ovaj veliki grije ovoj prostitutki sebebom toga što je napojila psa. Stoga je dakle pravo životinja veliko kod gospodara Jelle Vala i ne smije čovjek biti od oni koji a, eh, nanose dakle a, E, štetu, dijet e, i tako dalje životinjama bez opravdanog šerijatskog razloga. Stoga pomenuti postupak u pitanju za njega nema dakle opravdani šerijatski razlog i to predstavlja dakle vid mučenja i maltretiranja životinja I oni koji to rade trebaju se bojati gospodara Đele Vala da ne budu od onih za koje će gospodar Subhanahu wa ta'ala kazniti sebom maltretiranja životinja. Sebom, dakle, maltretiranja životinja, te kao takvi trebaju se pokajati Allahu Đele Vala i prestati sa ovim, dakle, ružnim postupkom. Da pomožem našemu slušalci koji postavi svoje pitanje, a ako osoba reče ja striknu goranim, izdvajam od deca ili od e, sebe, za nego za ta borba kakvo je to tijeka gledane, znači odgovor na ove? Znači, prve, prije svega sam postupak, nje, e, samo njegovo držanje psa nije ispravno. Dakle, razlog radi koje on drži psa nije ispravno. Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio da melek ne ulazi u kuću čovjeka ako se nalazi, ako se nalazi pas. Stoga, situacija, e, tri su situacije ili stanja u kojem se čovjeku dozvoljava da drži psa. Ako se radi o lovačkom psu, ako se radi o psu koji dakle čuva stoku ili ako se radi o psu koji čuva koji čuva dakle kuću čuva i metak ako postoji ovako opravdan razlog da čovjek drži psa onda je to dozvoljeno u suprotnom nije dozvoljeno čovjeku da drži da drži dakle psa Dakle, sam njegov postupak u osnovi je neispravan. A ono što je u osnovi neispravno, dakle, baza kad je neispravno i ono što se nagradi, sagradi na bazi je neispravno. Tako da je samo držanje psa neispravno, zatim nakon toga sam, dakle, taj način i postupak sa psom je neispravan i tako dalje, tako da na osobi je da potraži risk na halal način, da svoju obskrbu traži u onome što je halal, a ne, dakle, u onome što je, što je haram. Ako smo čuli odgovori od eh, ove dve pitane, uvažene Efendija, ja bih nešto ovdje ka doda fonda. Allah Đelešano, zašto ga stvori tvoja kućića? Allah subhanahu wa ta'ala stvori, dakle, psa da služi čovjeku. Allah Đelevala je stvorio da služi čovjeku. Pa tako, dakle, i pas ako se iskoristi na način na koji se može dakle iskoristiti u svrhe dobre svrhe čovjeka radi ispomoći, radi lova kao što reko smo, radi čuvanja bezbjednosti, kuće i metka stoke i tako dalje, onda elhamdulillah na taj način ispravno koristimo blagodati koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, dakle pružio jer je gospodar Želevala stvorio dakle ove životinje i počinio ih nama da se dakle njima okoristimo na način na koji se možemo možemo dakle okoristiti, s jedne strane i s druge strane strane iskušao nas dakle ovim životinjama kako i na koji način ćemo se e, ponašati prema njima a iz druge strane gospodar Dželevala daje da klove životinje da putem njih steknemo i nagradu kod Allaha Dželevala. Eto vidje smo kako je prostitutka iz Beno Israila stekla džennet kod gospodara Dželevala i bio je oprošten ovaj njen veliki grije sebebom toga što se lijepo ponijela prema lijepo ponijela prema psu. Stoga dakle i samim tim što lijepo postupamo prema životinjama, to može biti inshallahutaala sebeb da čovjek stekne nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Drsmek Joja, pitanje imam čujeno i ja i najverovatno naše slušalci. Po nikakva cena ne je dozvoljeno da se čuva niti za tija tri e, reči koje se nabrojuju da se za hajr, da se čuva kuće. Kuće su od crna boja. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je povijestio da je crni, dakle, pas, da je, da je ovaj šejtan Ali Allah najbolje zna, znači, ako se radi o potpunosti crnom psu, ako se, dakle, radi o psu gdje ima, dakle, i crne boje, a i druge boje, ali crna boja preovladava, onda, inshallah ta'ala, nema prepreka. Ali ako se radi dakle, o, o u potpunosti crnom psu, onda treba da se izbjegava držanje takvog psa. Idemo na novo pitanje od našeg slušalca koji postavlja pitanje i njegovo pitanje glasi. A vi je slušate Bambu Stalas si gost naše navečerne emisije Idris Bilbani, drugi deo pitanja i odgovori. Uvažena Efendija, naš slušalac kada praša da onakova naša emisija sluša, ali ne bilo jasno. Ako ima 30 grla krave, treba da izdvoji 2,5% zečata a na deset grla treba da dade jedna krava. Što možete da mu odgovorite na ova pitanja? E, ne, znači e, možda ovaj ne znam da ne, od početak da ne, pratim slušalac, znači ova 2,5% ne se odnosi na stoka. Stoka, dakle, ima svoj zaseban određen, dakle, broj koji treba da se ispuni, broj grla, da bi osoba nakon toga bila obavezna da izdvoji zekat. Znači, ovo 2,5% se odnosilo na imetak dakle na novac, zatim nakon toga na zlato, na srebro i tako dalje. A kada je u pitanju stoka, onda dakle tu konkretno ulogu igra broj grla, koliko čovjek ima dakle stoke. Pa tako na primjer, kada su u pitanju ovce, ne daje zekijat sve dok ne bude imao 40 ovaca. Ako ima dakle 40 ovaca, tada kao zekijat daje jednu ovcu. Kada su u pitanju krave, dakle ne daje zekijat sve dok ne bude imao 10 krava. Ako ima dakle 10 krava, tada dakle daje jednu kravu kao zekijat. Ovo je dakle kao primjer i zatim nakon toga Uh, isto tako dakle i ostale životinje imaju svoj nisab koji trebaju, koji trebaju ispuniti da bi bilo obaveza dati na njih zekat. Dakle, 2,5%, ovo 2,5% se ne odnosi na životinje, već je riječ o imetku, o novcu, o dakle, zlatu, srebru i tako dalje. Tu se dakle daje 2,5%, a kada je u pitanju stoka, onda kada ispuni broj kojeg treba ispuniti, kada su u pitanju ovce, rekao smo 40, kada su u pitanju krave 10 i tako dalje. Одговорите ја, а? Да. Значи, тоа е везано за зекат на, на, на, на, на стоку. Каква е казна са верски стране на особа која утиче на разво, на растуране акраба? Акраба најверојатно на фамилија. Мислам да. се слуша да праша. Да. Jedan uh, u velike grijehe spada dakle kidanje rodbinskih kidanje rodbinskih veza. Pa ako sama osoba dakle E, kidanjem rodbinskih veza čini dakle veliki grijeh kakav je tek slučaj sa onim koji podstiče na kidanje rodbinski kidanje rodbinskih veza. Zato je Allah, zato je Allah subhanahu ta'la u hadithi al e, kuci, kad qudsi rekao, zar nisi zadovoljna obrać, dakle, uh, upravo uh, prijateljskim uh, rodbinskim vezanama. Zar nisi zadovoljna da spajam onoga koji tebe spoji, a da, dakle, sasjećem ili presjećem onoga ko tebe presjeca. Stoga, dakle, onaj ko spaja rodbinsku vezu, gospodar Želevala, njega dakle spaja, a onaj ko je sjeće rodbinske veze, kida i njega kida gospodar subhanahu wa ta'ala. Kidanje rodbinske veze, dakle, spada u velike grijehe i zato je na nama da se bojimo gospodara Đelevala od toga da upadnemo u ovaj veliki, veliki grijeh imam jedno teško pitanje od naše slušanje. Ne ono teško, nego nekako je mučno. Ne znam da li da krenem da postavim moje pitanje ili ne. Kaj veliš ti? Jer ti ne znaš niku je. Ne znam. <laughs> A ono se radi, veli na slušalac, e, od funkcioneri, znači visoke funkcioneri, sad kada reče na službene lica, koje umalovažavaju ljudi kakvo je gledanje sa vjerske strane na njih. Umalovažava, znači se kiborima je tako? Pa najverovatno ti ja mišljenje bilo. Ejva. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da u džennet neće ući osoba koja u svom srcu bude imala i koliko trunke oholosti. Nikoliko trunke oholosti. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme je pojasnio šta je to oholost, pa je rekao: "Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi." Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje omalovažavanje e, ljudi. Da dakle nema drugi šerijatskih tekstova koji upozoravaju na oholost, bio bi dovoljan da je samo ovaj tekst bio bi dovoljan da čovjek uzme pouku iz ovog teksta te da se ne oholi na drugim ljudima. Jer sve ono što je čovjek stekao, što mu je što što ima, što posjeduje, to je dar od gospodara subhanahu wa ta'ala. Nije ga dakle zaslužio nekim svojim posebnim odlikama koje posjeduje tako dalje, već dar od gospodara Đelle Vala kojim će biti iskušan. I zato je i Suleiman a.s. rekao, o gospodaru moj, dakle ovo što si mi dao, dao si me da bi me iskušao da li će biti zahvalan ili ne. Tako i gospodar Đelle Vala, ono što ti je podario od pozicije, ugleda i tako dalje, podario ti je kao iskušenje da li će čovjek biti zahvalan Allahu Đelle Vala na tome ili, ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o onima koji se ohole kaže da će o, oholnike odvojiti od Allahovi žele vala ajeta, udaliti tako da neće biti u stanju da a, vide ajete gospodara subhanahu wa ta'ala i da ih, do, dakle, da ih dožive. Stoga oholos je također i, i veliki grije i na čovjeku je da se okiti svojstvom tevadu, a poniznosti kakav je bio i poslanik sallallahu alaihi wasallam iako je bio Allahov rob i poslanik, pa je čak šta više govorio, nemojte pretjerivati po pitanju mene, ja sam, već govorite, Allahov rob i njegov poslanik. Pa ako je ovako bilo stanje poslanika, sallallahu alejhi ve selleme da se nije oholio, obavijestio nas je da je on poglavar sinova Ademovih na sudnjem danu. Dakle, glavni, najbitniji čovjek, najveći čovjek, od kako je postao Dunjalu pa do sve do kraja, pored toga kaže poslanik sallallahu "Wala fakhra", nema da dakle u tome da se ja ponosim, ističem, oholim, i tako dalje. Ono što posjeduješ je dar od gospodara Dželjavala i onaj koji ti je dao je kadar da ti zatim nakon toga to i oduzme, a svako od nas treba uzeti ibret i ovim događajima, zadnjim dakle dešavanjima, gdje vidimo čak što više ljude na najvećim pozicijima, predsjednicima i tako dalje određenih država, vidimo nakon toga kako Allah Dželjavala daje pa se dešava veliki preokret te dakle bude predsjednik, sutra bude stavljen na vešala ili bude predsjednik, sutra završi dakle iza rešetaka i tako dalje gospodar Želevala određuje, a gospodar Subhanahu Mutala nikome ne čini nepravdu. Ti ja na Donjelog, znači koje se vidjeti greške, a tamo još po zasluga. Da, što se tiče dakle tamo onda čak imamo i hadis poslanika sallam da onaj koji su se oni koji su se oholili na ovom dunjalu kuda će Allah dželle vale učiniti da dakle sitnim malim na sudnjem danu dakle kao kazna to što su se uzdizali nad ljudima na ovom dunjalu dunjaluku Allah dželle vale će učiniti dakle malim i sitnim na sudnjem danu kao kaznu njima Uvaženi Fendi, ja sam sakra da privedem kraj e, naše druge, družene vo drugi deo emisije, ali pošto vo odgovor ste spomnali Sulejmana ali Selama, da li možda ni kažeš, e, imam je čujeno da on e, nekako sa so životinima posebna veza i što možeš od tijeda kažeš? To je blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala dao Sulejmanu alaihi selam da je bio u stanju da razumije dakle govor životinja, da je razumije govor životinje. To nam je Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta spominje u um, svojoj knjizi, dakle razgovor Sulejmana salam sa Hudhudom. Zatim nakon toga razgovor, e, to jest riječi Nemla, riječi mravke koje je čuo Sulejmana alejselam, koje su bile sebe da se nasmije, dakle Sulejmana salam, kada je mrav dakle rekao pozvao mrave i rekao sakrijte se li od Sulejmana i njegove vojske kako vas oni ne bi izgazili, uništili, a da vi to i ne osjetite. To je dar dakle koje Allah subhanahu wa ta'ala dao Sulejmanu alaihi salam i time ga odlikovao nad drugim i vjerovjesnicima a i u cilini nad ostalim ljudima. Poštovani slušalci, mi se čini da dobro se razbirame našički pitanje koje postavi naš gost, odgovor se čeka na poziv. A ako ne razbirate našički, prevedi go na bosanski. da <laughs> prevedemo prevedeno. Da. <laughs> znači, i kod mene isto tako je došla ovaj poruka, ali možda je to čisto e, slušao E pa se samo da e, pa se ovakve da, da uvažim nas slušaoci pošto i pred kraj naša emisija sme, da uvažim nas slušaoci dve SMS poruke došle ovdje za tačan odgovor, jednak je tebe. Pa da vidim ko je tačen, ali ovdje da ostane tačan odgovor i najvjerovatno tačno odgovorili i zatim ja čekam se ja na poziv da se javite. E, Hajren inshallah. ko je odgovor znači kod nje? Ko nije odgovor, kad će isključi me mikrofon, toga će vidjeti me. A, znači ne da ovaj, da, da pročitamo njihov odgovor, nego kasnije. I da, i čekamo da se jave. Pa dobro bi bilo da se jave, zato što ima, mi se čini, tačan odgovor koliko ja što znam, upravo ja ne znam, nego ti provjeri. Daj da vidimo da poruka da provjerimo, ako je tačan odgovor da im kažemo da se jave. Možda se jave, jer možda neko ima trema, ne znamo tačan odgovor, pa da <laughs> Evo, otvori ke tebe SMS poruka, pročitaj ga javno i ako je tačan odgovor, Da, ovaj znači koje koje kod mene je samo znači ime poslanika i odgovor je i odgovor je znači tačan. I odgovor je tačan, ali znači vjerovatno da onaj koji ne se javi čisto to informativno možda hoće da ne pošalje jer u, nagrada svakako ne možemo pošaljemo u, u, u, Austrija. Čim se javi ke tebe znači znak je da on znaje. Da. Znači... E, sve Se uporedi, uvaženi Efendi, uporedi odgovor na naš broj e, koji pristig na 719-137. Evo i poziv smo ga isprovocirali. Slušajte, najverovatno će odgovori tačno. Halo, salam alaikum, izvolite, radio vam uzna veza. Halo? Salam alaikum. Velikum salam. Salam alaikum. Sakam da, pos, da poselam gosta. Velikum salam, rahmatullah, Allah te nagradi i brže i na pitanja. Ali na čeme? Musa alaihi salam. A, Musa, džezak je lahera, Allah te nagradi na odgovor. A, kojne na veza? I švedska zove. A i švedska, bravo. <laughs> Znači, za našeg slušalca nagrada kad će vide? Uh, kad se dođe iz Švedska, inša Allahu ta'ala, pošto se znamo slušalca. Inša Allah, prosto a neko je ko mu je koristija dolje. Inša Allah. E, pa hvala što ste se javili, inače su SMS poruke, malo poteško, ste se ohrabrili da dadete odgovor i ja vidiš da je popristalo ovake. <laughs> Selam i od nas i od našeg gosta, vidite po selamene i naš slušalac, poštovni slušalci koji odgovori na tačno pitanje, njegova nagrada koji saka da zemlje jedna knjiga od Radio Bamus da čita slobodno može da se javi od Denaska ponadale. Znači, od zasluga našega gosta koji se javi od Švedska, pošto nemo daleko je da mu prati me, ovdje će ga dade me koji saka neka verska knjiga da dobije, neka se obrati u Radio Bambus od Vutro pa nadalje. A važi Inša Allahu ta'ala, može. može. Još nije navezaju, a važi vaki za tebe? Alo? Što? Selam alaikum, da? Ajde, velikom selam, su zdravije. Ajde, Uvaženi Efendija, s obzirom da sme izvukli naši slušalci, evo malo i su naša šala da se javeti direktno ne preko SMS e, poruke. Nije za kraj, e, ali imaš nešto da kažeš e, posebno ili neka šala, ali vezana ka što se družimo u treći dio naša i vaša emisija, što da vikame naša i Nina emisija, znači zajednička emisija. Pa, nemam nešto posebno, ali dobro, znači sigurno da je i ova pitanja koje postavljamo da veliki broj slušalaca koji nas sluša sigurno inša Allahu ta'ala da im je da im sa poznata ali neko je radi dakle i trema ili možda osoba ne sigurna i onda ako se javi ako ne odgovori pa evo se ja ću reći ti naše slušalci zašto baš mora na poziv pa da ne se sumna, evo, ja sam rekao tomo, ili sam pratio ovomo, a ovak je direktno poraj kako naš slušalac hrabro od Švedska se javi, malo i potrošiv nešto i čak e, nagrada ne može da ga zemlje on, evo će ga dodali me nekim našem ovdje prisutnem e, poblizu slušalci koji si. Da, ali... Zbog tija, inače, ovak ne problem da prati SMS poruka ili već e, na naša adresa preko internet ima je 6-7 odgovora i evo već od kad ste dali da je tačan odgovor, joj, ovaj naš slušalac slušalci preko internet što odgovorili, tačan im je odgovor, ali žao mi je. Mašala. Znači, uglavnom, tu Tujkani sa, evo, već vidimo i braća, znači, iz slušalci iz Austrije, evo, i gore i Švedska. Znači, tu i Tujsava, evo, zna se, se druže ta Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim da, inshallah ta'ala, i njih nagradi za ove odvojeno vreme koje odvaja da bude uz nas i da se inshallah ta'ala svi zajedno družimo u okrilju Allahove dželja vala vjere i sunneta poslanika sallame, inša Allahu ta'ala da svi ovi nađet na vagi svojih dobrih djela na sudnjem danu kod Allaha dželle vale. Da ne bi ni se nalutili naši slušalci, još jedno pitanje, ste dobre volje da odgovorite? Da. Znam da je i ova pitanje bilo prođeno kroz eh, naše emisije, e, svaka slušalac da praša, ako, ne, ako osoba putuje na dalešni put, da li je ispravno da mu dadeš voda da pije, znači ti ja se radi od domaćinstvo, i posle nego od kačilezu od praka, da taja voda što će ostane, ga farliš pozadi nego to je znači isto još jedno od suje verja koja... Ja bih od... mogao fora da ga odgovorim s obzirom da dobro pamtim odgovor od eh, prošle emisije, ali da uvažim me slušaca nakon što se potrudim da postavi pitanje. Da, znači i ovo je još jedno od mnogobronih sujeverija koje su uveliko prisutna na našim prostorima. Znači, ovakve stvari kada su pitanje ubjeđenja, vjerovanja i tako dalje, moramo da vezujemo isključivo za Kur'an i sunnet. I ono što je pritvrđeno Kur'anom i sunnetom, dakle to vjerujemo. A ono što nije, dakle to odbacujemo. Dakle, ovdje se radi o uzimanju sebeba ili razloga ono što šerijatski niti kosmički nije sebeb da pojasnimo ovaj dakle odgovor. Možda će malo uzeti od nas vremena, ali inša Allahu ta'ala za hajr. Dakle, u šerijatu imamo sebe koji je šerijatski, a koji je kosmič i koji je kosmički. Dve, dvije vrste sebeba. Dakle, e, šerijatski sebeb kao na primjer da je Kur'an lijek. Pa tako ako primjer radi osoba, uči Kur'an radi lijeka, znači to je ispravno. Jer je Kur'an lijek. Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa وَرَحْمَةٌ Mi od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima. Dakle, ovaj sebeb jeste šerijatski sebeb jeste šarijaski sebeb. Kosmički sebeb, dakle, to je ono što je e, putem nauke, e, prakse i tako dalje, ustanovljeno da koristi kao lijek. Kao što je primjer radim, ustanovljeno putem medicine, nauke i tako dalje, da određena tableta djeluje na određenu bolest. Da, da je andol primjer radi za glavu, da je ova tableta za ovo i tako dalje i tako dalje. Znači ovakve sebeve nema prepreke da ih koristimo. Dozvoljeno je da ih, da ih koristimo. Ali ako neka stvar nije pritvrđena ni šerijatski, ni dakle kosmički, onda je neispravno koristiti takvu stvar šta više dakle učenjaci takav postupak određeni učenjaci svrstavaju u mali širk uzimanje sebeba ono što Allah nije učinio ni šerijatski, ani kosmički sebebom, neki učenjaci svrstavaju u mali širk, a dok dakle, drugi svrstavaju u drugi svrstavaju u grije. Ali dakle jedno drugo je opasno i dakle i zabranjeno. Stoga prolivanje vode, šta je dakle sebeb toga, šta je razlog radi, radi e, čega se to čini? Sebe Da li ljudi spominju kada govore zbog čega to rade? Da taj postupak sačuva tog insana da mu se ne desi nešto loše, vjerovatno zbog toga rade. Ne nešto zna, da ga... Ne znam ja, da su ga postavili ova pitanja, su uvaženi slušalci. Vjerovatno ili da, da, da, da, se, da osoba bude sačuvana ili da ne se desi nešto a loše. A što ako frli poće voda, nakvasi cipele <laughs> čarape, a na dalek put e, nema da mena i... <laughs> Onda još gore. <laughs> znači, razlog koji je gradet jeste vjerovatno neko od ovaj sebebi koje smo spomenali. Znači, ovaj sebe nije ni šerijatski, jer nigde nemamo u praksa poslanika, sallallahu alihi vseleme, da je ovako radio. Nije dakle ni kosmički, jer ni kosmički nije pritvrđeno da ako osoba ovako uradi, da nakon toga ovu osobu neće sačuvati, e, neće biti pošteđena, dakle, kakvog iskušenja, neprijatnosti, poteškoće i tako dalje. Stoga, čim, dakle, sebe nije potvrđen, ni šerijatski, ni kosmički, nije dozvoljeno da praktikujemo takav sebe. I ovo pravilo važi za svaku stvar. Svaku stvar koju radimo kao sebe, kao razlog radi nečega dakle. Ako gledamo, izlažemo, ako imamo dokaz iz Kurana i Sunneta, onda je to šerijatski sebeb, nema prepreke da praktikujemo. Ako imamo dakle dokaz s druge strane da je to kosmički sebeb, da je nauka to potvrdila ispravnost i tako dalje, djelotvornost određenog lijeka i tako dalje, onda praktikujemo. Ako nije ni jedno ni drugo, onda je to neispravan sebeb i kao takav se ne smije, nije dakle dozvoljeno da se praktikuje. Uvažene Fendija, jedna briga svega sam skina ja po odgovor na ova pitanje, jer vi je sve kad će završiti emisija, s obzirom da bi bilo tija dobro, bi su mora fija da da, da polam voda ovdje u komšije, pošto nemam ovdje u studiju, da parlim pozadi vas. Ja bih privev kraj malo da se našalim, jer su našu gosta, ja bih privev kraj i današnje naše družine, a da upoznam naše slušalci, ako Bog da vo ponedonik vo naše navečerne emisije, či imame isto gosta vo studio, ali gost vo studio će bide samo direktno od eh, Italija, preko naše tehnike Skype i današnja tehnologija koja je Idris Idrizović, pa svegašnje slušalci koji slušaje i isto važi i za vas, uvaženi Fendija, Znači, takvi smo je pripremili da i on bide gost jedne naše navećene emisije preko interneta, a uz nego, uz našeg gosta, jer ovdje u studio ka vas direktno koji ste drugačije, a možete i vi da se uključite. Naša adresa će biti dostajana posebno za slušalci koji sakle da se uključujete preko internet, kao i imame dojava i Bilal Bosnić da će se javi ujedno imam je dojava i neko je bilo bez ozira, znači, pošto ja, kad žive me za javnost, isto vi je da čujete i možete iz bilo koje slušalci vo ta emisija da se uključujete i da se družete zajedno sa nas vo oja emisije koje će ga pripremam jako Bog da vo naredne dano je. Halo? Smo imali neko na veza, ja, evo ponovo se javlja da vidim me. Halo? Halo? Da? Da? Selam aleykum. Ve aleykum selam. Selam rahmetullahi ve wabarakatuh. Bambus na veza. Da, da, bambus. Radio mislim na veza, voditelj je tu je glas sve kada se čuje bujrum. A, a moj direktno razborit. Direktno ste povezane, najvjerovatno vi je slušate na internet, a malo kasne nekoliko sekunda. Selam aleykum. Aleykum selam. Ve aleykum selam, kažete. Aleykum selam. би сакав ше би, би бани да постане едно питање. Ајде, пошто сакаш, Бојро, мада пред крај сме, али кажете. Би сакав да прашам едно питање со жеска, со дејка, ка би могло да да, прис, да поступим, да ступим во веза на домјалочки начин или верски начин. Tamo. Znači, razbrav, uvažene Fede. U redu. E, hvala što ste se javili. Znači, čim naš gost prihvati pitanje, će se potruditi da vi dade odgovor. Hvala, selam, su zdravije. Selam. Salam. Uvaženi Fendi, ja čim ste vi je čuli, znači nema potrebe da onam, a ja bi mu kažav kad treba da pristupi. Ele, daneska može da pristupi so Dejka Bečar ili Dejka so Bečar, ali koga? Tu je kas internet i tu je se telefoni, tu je se sve kakve <laughs> načini, ali on prašuje sa verske znači, strane. Ti... Kako bi, najvjerovatno misliv na koji način da izabere ili da priđe malo da ga razvijem. Spo... Priča, s obzirom da sam primetil da nas slušalcima i malo trema kroz ova pitanja što postavlja. Da, da spojimo znači, između dunjalučki i šerijatski kontakt. Eh, Jazak Allah kajer, Allah te nagrade znači na pitanje i nema sumnje da je ovo bitno pitanje jer se tiče eh, čovjekovog braka, znači stvari koja nije za jedno određeno vrijeme i tako dalje, već stvar koja se proteže kroz čitav njegov život. I zato je mnogo bitno da na samom startu, kako bi Allah dželjavala podario čovjeku berisita u njegovom braku, da inša Allahu tada čovjek nastoji da njegov brak bude uspostavljen šarijetski od samog momenta od samog momenta. Dakle, na samom startu, na čovjeku je prije svega da kada traži dakle sebi osobu koja će, inša Allahu biti njegov životni drugi saputnik, da se za, najprije dakle, raspita o osobinama te osobe. Prije nego što uopšte stupi u kontakt sa tom osobom, da se raspita o njenim osobinama. Kod onih koje dakle, poznaju, kod onih koje poznaju preko rođaka, prijatelja i tako dalje i tako dalje. Zatim nakon toga kada čuje dakle hajra o toj osobi, zatim nakon toga da stupi u kontakt s tom osobom. Na taj način što će dakle ili putem neki svoji dakle bližnji od e, žena dakle majke sestre i tako dalje stupiti o koja će stupiti u kontakt raspitati se zatim nakon toga za tu osobu i zatim nakon toga vidjeti da li je i ta osoba s druge strane zainteresovana za e, sklapanje braka ili da u, najprije dakle za veritbu pa ako se vidi da i kod s dru, druge strane postoji dakle ta žela za upoznavanjem i tako dalje onda se kontaktira sa starateljima te osobe, sa ocem ili sa bratom i tako dalje. E zatim nakon toga nema pri, nikakve prepreke, prepreke da u njihovom prisustvu osoba kontaktira nakon toga sa tom osobom, sa tom dakle djevojkom. Dakle da budu prisutni, ne mora dakle da oni budu prisutni da slušaju njihov razgovor, ali dakle ne da se osamljuju daleko od njihovih očiju. Stoga nije problem da oni sjednu dakle na jedno mjesto, oni na drugom mjesto, ali da ih da se dakle da se vide, da ih, da ih oko može vidjeti. Da da zatim nakon toga razgovaraju, promijene dakle govor, promijene mišljenja i vide da li su inshallahu taala uz Allahu pomoć jedno za drugo. Pa ako Allah dželle vala da te se vidi da jesu jedno za drugo, onda neka pristupi veritbi zatim nakon toga e, i, i ovaj e, ženitbi, a ako Allah dželle vala odredi drugačije, onda neka svako traži dakle svoj rizq na drugom na drugom dakle mjestu. To je dakle otprilike uh, nešto u kratkim crtama, iako smo i ranije govorili dakle o ovoj temi, ali kako ne bi puno dulili, to je nešto što možemo reći u naj, najkraćim crtama. Odgovor davate sa verske strane, ovak je kao starija osoba, znači način isto možete ste obrazložili ovdje. Znači, najbolj... osoba znači koja je u brak momentalno. Da? Što, što znači osoba koja je u brak? Pa ja, recimo, ja direktno zborim za tebe. Ti kažem sa verske strane nešto, da. savjet vake kao starija osoba, na koji način, kako se ovo segaš na vreme. Uvažene fende, malo se šalim, nemoj da zamerate. A što misliš ti, ja može mi da te menam više ovo postavljene pitanja jer godina je nešto kad se družime, valjda su musam nešto znane od vas. Allah <laughs> te nagrade. Više ti ne, ne memenjaš, evo, ponovo dovedveš Idriza. Pa dobro, Idrizi Чекај, чекај. Идрис за кој го доведе? Идрис Идрисовиќ, опет доведе Идрис. Ево се, е, па добро, Идрис Идрисовиќ ќе не биде преко Далински, значи на управлене на Далински. Така и сегашно време склапане бракови може да биде на Далински. да се видат преко преко интернет и е најболе е така, родители на друг интернет беше проблем дека на друг интернет. Проблем е се након тога кога се поквари, кога се поквари Далински, после се губи и тон. Значи, а некој после дешава и слика, така да не би дошло до гублење, вај tona i slike, bolje da ne se ide preko daninske. <laughs> Evo, odgovor i na drugačiji način, znači, poštovani slušalci, ja sam postavio jedno nagradno pitanje, mera koje može da goleće, samo i lovača, ne znam da li bi bilo sa verske strane prija dobro, i ne dvojite mlade, neka se zime, neka se sake, ali ovde kad se nastoji, bez obzira, evo, mi jesme denaske roditelji, utro i djeca čimam i muško i žensko, se nastavlja, zavisi kako što, dobro pitanje, dobar odgovor je od našeg gosta koji DAF, da se osobe vidjeti rasprašaje, jer budućnost je nikogu ne seznaje kako će vide, da li će vide dobar ili loš, s obzirom kad se sake jedan su drugogo, mora da vide dobar. Inša Allahu ta'ala. Evo kraj eh, družene naše emisije, ti bi bilo sve koje smo pripremili, čule, malo su vaš trud, poštovani slušalci, koji ste postavili neko pitanje, ste razvijeli priča i družene u drugi deo naše emisije su našeg gosta Idriza Bilivanija, koji se družime svaka sabota. Uvažene Efendija, vi očekujeme u ponedovnih da li vidite i vi je gost na Dalinski, pa malo ako izgubime mreža će znamen da tija je greška na internet, ne na vas. Inša Allahu ta'ala, Allah da, da ve nagradi vas i slušalci. I evo na kraju ja koristim prilika da i na kraju poselem, znači slušalce uz dova Allahu subhanahu wa ta'ala, da ima Allah dželle dželevala, da znači sve najbolje inshallah Allahu ta'ala o njihovim životima zašto ja spominam je da upoznam naše slušalci, a se ja neki slušalci će reći da e, zašto samo su ni. Ja sam uvek otvoren za svi, bez obzira u koje vreme, imam je vreme da se družime i su zanajetlije i su svakogo koji saka da se kontakt, da kontaktira putem e, Radio Bambus e, i ovdje direktno u studio i od diaspora ili bilo kede su svegašne tehnike. Hvala što ste bile sa nas, sposelamujeme sve naše slušalci, selam od studio Radio Bambus, od našeg gosta Inša lako Bog da do sljedeća sabota će se čujeme su našeg gosta, a upravo se ja poblizu za utrovo ponedonik eh, će se uključi so drugatog u Idriza i još treći Idriz se javlja od Makedonija. Samo u Idrizi neka vidjeti, neko je droga. selam <laughs> aleikum. Hvala, selam.